посадника Стояна 989 года, сзади свитка Ярослава. На другій же половині аркуша на берегах дано таке пояснення. Приписи писаны разными руками. Ибо Эмирова, видимо, была худо, то по ней, которым буквам, возобновлена подпись. Посадников едва видимо, а Ярославова покраснелыми чернилами или рот краски, цвет видим. И далее. Упомянутой в подписи «Жрец есть такое лицо», в коем сомневаются многие, ибо у Нестора сказано «старцы», впрочем, вероятно, потому, что все народы имели и имеют жрецов, то почему же славянам не иметь их, ибо Киев и Новгород – имели требища и идолов, коих епископ и дядя Влади миров не спровергли. Далі насолода Сулакадзева своєю працею підвищується. Бесценні те памятники древности, кои объясняют что-нибудь к российской истории, принадлежащее. Так описана ця рукопис і з'ясована її цінність у першому опису. Дозволю собі оглянути її в опису пізнішому. Цікаво, як наростає інтерес до неї і які з'являються доповнення. 4. Амана и Мардохея. История или полнейшая книга Эсфиры библейской, писана на еврейском языке без точек. На ней имеются надписи первая жреца Эмира 6418-910 года во время Олега. Слог древний, буквы греческие, пишет, что получено в Царьграде. Потом подписано посадниками, новгородскими бывшими во время святого Владимира. Угончий Язь Стоян, Рудь Путята, 1980 года. На сборнике подпись Ярослава Великого, князя Киевского. «Вдаль он у убылину, Ларион митрополит, князь Ярославу. Лето 6559 1051 Ярослав на Берестії. В записях завжди трапляються особи, неабиякі, а тому, що незручно завжди оперувати з іменами великих князів та осіб занадто видатних, то іноді на берегах рукопису знаходимо і прізвища або зовсім невідомо, або фантастичні. Чого ж було не вигадати? Тому не одна книжка з такими приписами, а десятки їх. Не знати, якій дати перевагу. Що важніше? Словом, Сулакадзев помер 3.9.1830 року. Куда ж і коли розійшлися його безумовно цінні збірки, бо там були і справжні старовинні речі. Відомо, що спроба їх придбати була пророблена і до, і після смерті Сулакадзева, але про саме придбання всіх рукописів нічого не відомо. Щоб не казати, між рукописами, щоправда, попсованими приписками, були коштовні речі. Де ж вони в сучасний мент? Де ж вони в сучасний мент? У 1925 році я отримав від митрополита автокефальної української церкви отця Володимира Липківського прекрасні фотографічні знімки з рукописного молитовника або служебника, який тепер належить архієпископу Української церкви Американських Сполучених Штатів та Канади отцю Івану Теодоровичу. Отримав їх з метою ознайомлення і прохання дати свої висновки з приводу рукопису, що його було зображено на цих знімках. Тоді ж, при первісному огляді знімків легко було спостерігати, що молитовник, який належав згідно до палеонтологічних особливостів,